بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا قال الله جل شانه استقبل اسمه من رزي مساء مديني إراد الله وبسنيك صلى الله عليه وسلم مدينة إراد الله وبسنيك صلى الله عليه وسلم إما نقو نقو قدلك Međutim, ono što je jedna od glavnih odlika ovoga grada jeste džamija Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koja se sada nalazi ovdje iza nas. Onaj ko obavi jedan namaz u ovoj džami, u ovome mesđidu, ima nagradu, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao da je obavio hiljadu namaza na drugom mjestu. Znači, kao što sam rekao, onaj ko obavi jedan namaz u ovom mjestu, ima nagradu kao da je obavio hiljadu namaza na drugim mjestu. Pa tako molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da svima vama olakša dolazak na ovo mjesto i obavljanje namaza u mjestu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam.